40. pitanje Da li je dozvoljeno da čovjek koji nije u mogućnosti da stanuje s nekim spava sam u stanu? Bismillahirrahmanirrahim. Birđi Ahmed od Abdullah ibn Omar da je poslanik sa selam zabranio usamljivanja. E, ili čovjek e, nud, e, spava sam u jedan stan ili putuje sam. To je sahih sanadom. A to je zabrana ni znači da je haram ali nešto kao upozorenja. Jer i čovjek kad budi sam, boji se od nje, za njega mnogi stvari. Ja ću vam reći, boji se od njega od šajtan, šta će on šapčavat. A vi znate čovjek kad budi sam kako sa, sa, sa, sa kompjutar, sa, sa televizija, ovaj satelijski kanal, a nije isto kad budiš ti neki s tobom, neki dvoj prijatelj, razumijeti, naravno nećeš, neće šajtan tebi pustiti, e, neće šajtan da, da tu, toliko hrabar ili ti nemaš hrabrost da učiniš grija. To je pomoć za sebe. Pa ne, ne ja ti bi savjeti da ne budeš sam. A zabrana isto pitanje da ne smiješ da putiš sam ne znači da ti ima put koji ima puno ljudi, ali ima put koji kao pustinja, kao šuma sam, razumijeti. Pa to je nešto, nek brat ne budi sam kad kreni na takav putovi. Allah najbolje zna.